U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, evo nas tu na kraju Svete četrdesetnice i na početku, na samom predvorju Hristovih stradanja, onih dana koji, koji su pred nama, da prođemo sa gospodom sve ono što je on prošao, kroz svoje stradanje do njegovog vaskrsenja, a pre nego što je pošao na dobrovoljno stradanje, kako i veli tropar današnjeg velikog čudesnog praznika, gospod je vaskrsao svog prijatelja, svog druga, kako se u evanđelju kaže, četvorodnevnog Lazara, onoga koji je četiri dana bio zatvoren u grobu i koji je već počeo da se raspada, koga su se i rođaci, pa čak i sestre njegove koje su ga iznad svih volele, čak su ga se i one uznušale, govoreći gospodu da ne otvara grob jer je Lazar već četiri dana u njemu i počeo je da se raspada i da se osjeća A gospod koji jeste vaskrsenje i život i pokoj onih koji su se predstavili iz ovog života u onaj drugi, u čijim je rukama život i smrt, on samouvereno uvodi sestre, sestre Lazareve prvo u to da poveruju u Vaskrsenje, da poveruju u njega kao istinskog Vaskrsitelja. Pre toga, videvši tu veliku tugu i videvši koliko je ljudski rod ponro u smrt, u neverovanje, u koliko je otišao daleko od Boga, I zaplaka se Isus kad vide da niko, ama baš niko od prisutnih nije projavljivao u sebi tu veru i tu radost vaskrsenja, već su svi beznadežno tugovali za mladim čovekom koji je napustio ovaj svet. A gospod jednom rečju pozva mrtvog kao živog, Lazare, iziđi napolje. I onaj koji je četiri dana trulio u grobu, izađe živ i dadoše mu da jede, da bi pokazao da je zaista vaskrsao istinskog čoveka, a ne neku utvaru ili prikazu. I to je čudo činio gospod pre svoga stradanja, da bi pobudio u narodu veru u vaskrsenje. I sutra dan, kad je ulazio u sveti grad Jerusalim, mnogi su kad očekali sa poklicima Osana, sinu Davidom, prostirajući cveće na putu kojim je išao ali samo nekoliko dana posle toga sva ta gomila ljudi je vikala raspni ga, raspni, opet pokazujući nepostojanost i nezahvalnost ljudske prirode koja teži ka zlu, ka samodestrukciji, koja često radi protiv sebe i ono umesto ono što je za večno spasenje, činimo ono što nam je za i ovu, ovdašnju i večnu propast. A gospod i kroz sve naše smrti, kroz sva naša raspadanja i kroz sve naše promašaje, opet je tu naš prijatelj, naš drug. I to je i naš rođak, jer se u njega krsti smo, u njega se obuko smo, njime se hranimo kao što i dan danas u gradu Nazaretu, iz koga je Isus kao dete potekao i dan danas u svim školama, ujutru deca kad dođu, pre časova otpevaju pesmu Isuse ti si naš zemljak, Isuse ti si naš rođak, posjećajući se koliko nam je On blizak, da je On jedan od nas, iako je Bog i stvoritelj svih svetova. Ali opet, i ako smo prijatelji njegovi, opet nas provlači kroz stradanje, jer i Lazar je prošao to stradanje i okušanje smrti i sestre njegove voljene su prošle kroz stradanje gubitka voljenoga brata i sam Hristos je prošao kroz stradanje, pljuvanje, raspeće i smrt dok nije došao do slavnog vaskrsenja. Tako da i mi kroz ove dane ne uplašimo se krsta i stradanje, jer znamo da nakon tamne noći raspeća dolazi svetli dan vaskrsenja. Imamo Lazara koji je svedok toga i on je opet nakon nekog vremena dočekavši starost, opet se upokojio, predao dušu gospodu da čeka ono drugo krajnje vaskrsenje kada će gospod doći da sudi živima i mrtvima, kada će svako od onih koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i vaskrsnuti oni koji su činili dobro, koji su činili dela ljubavi, dela vere, oni će vaskrsnuti za život, a oni koji su činili dela samoljublja, dela obogotvorenja samih sebe, oni će vaskrsnuti za smrt, jer u sebi ljubavi Božje nisu imali. Da mi ne budemo u tom zboru, već u onih, onima koji će vaskrsnuti za večnu radost, a sve milosrđem gospoda našega Isusa Hrista, kome neka je slava sa Otcem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amen.